Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skopies koene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. Without your love there is no day So long Klaak wat julle daar welkom heet in vanmiddagse program met uh, een van Charlie Chaplin sy likies This is my song Hendrik Nicolas Theodor oftewel dan Hankie Simmons, is gebore op 12 augustus 1955 in Beijerheide, Nederland. Hy is die sien van een steenkoolmijnwerker wat as gevolg van silikose uh, eh, moes aftree en die gesin tot nabij armoede uh, verminder het. Uh, hulle het een klein café oopgemaak waar Hankie saam met die uh, jukebox gesing het toe hy 11 jaar oud was en die plaaslike kunstwedstrijd ingeskryf en 30 mededingers uitgestof om die wedstrijd te wen. Producent Eddie Kleingeld het om uh, gehoor en om as een kliënt aangeneem en sy bestuurder geword. Nadat hy rijk geword het, het Aankie sy gesin terug na sy vader sy geboorteplek New Morisnet, Kelmis, Luik, België geneemd. Hankie Simmons sing vir ons Afrikaanse ene, hulle sing Jou hart is weer myne. Wie lang lange jaren op liefdeswensen waar. Jouw haar is weer mijne, ik heb jou niet vermoord. Na zoveel eenzaam handen, kom jij mij weer bekoord. Jij hebt mij lief leven was toch zo zoet voor mij, want jij was altijd daar. Maar toen heb jij die gevoel gekregen, mijn liefde was onwaar, mijn liefde was onwaar. ik, daar was een ander in. Wat jou van mij stil. Met valse woorden val hij al hart, met niemand anders deel. Met niemand anders deel. Oh, waar is jij? Kom terug. bij elkaar. Na zoveel lange jaren, wat liefdeswensen waar. Jouw haar. liefste waar. Jouw hart is weer mijne, ik heb jou niet verloren. Na zoveel eenzaam avonden kom jij mij weer de koor. Jij hebt mij niet gehoord. Ankie Simmons. uh, persoonlik dink ek Hankie moest het groter gemaakt het as wat hy het, vooral in Suid-Afrika. Ek weet nie hoe het in die buitenland aangegaan nie, maar in Suid-Afrika het hy baie vannag uh, eh, aansien verloor. Uh, miskien was hy dag net nie recht bemark nie, ek weet nie, maar uh, ek het meer van hom verwacht. Michael Joseph Jackson is gebore op 29 augustus 1958 en is oorlede op 25 juni 2009. Michael was Amerikaanse sanger, liekieskrijver en danser. Hy word die King of Pop genoem en word beskou as een van die belangrikste kulturele uh, figure van die 20ste eeuw en met die uh, eh, goedeste vermakelijkheidssterre. Jackson's bijdraas tot muziek, dans en die mode, saam met sy gepubliseerde persoonlijke leven, het om vir meer as vier dekades een wereldvergier in die popwereld gemaakt. Hy is uh, die achtste kind van die Jackson familie en maak sy professionele debiet in 1964 saam met sy ouwerbroers Jackie, Tito, Jermaine en Marlon uh, en dit, uh, hy was dus uh, lid van die Jackson 5. Hy begin sy solo loopbaan in 1971. Jackson's klank en stijl het kunstenaars van verskillende genres beïnvloed. Hy doen vir ons nou. Michael Jackson, ons luister na Heal the World. Thank you. about um, the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they they they, they know it's a better world for them and think they can make it a better place.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 Make a little forgiving. We try, we shall see. In this bliss we cannot feel. stop existing and start was nou nie een van my ginsteling sterre nie, maar daar is die een of ander liede wat hy dan uh, uitstekend doen, en uh, hierdie ene is een hele 6 uur, ach, 6 uur, wow, uh, eh, 6 minuut 22 secondes lang, en uh, normaalweg snijk hulle af as hulle enig iets oor 4 gaan, maar die boodskap in die liekie is so een groot een, dat ek hom end uitlaat deerspeel het. Sir Cliff Richard, geboor as Harry Roger Webb, op 14 oktober 1940 in Lucknow, uh, India, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s en 90s nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het sy muziekloobaan in 1958 begin en presteer steeds. Sy naam Richard kom van die Little Richard, die bekende rockster eh, eh, van eh, die vroege dag. Ek dink Little Richard was in die laat 40s gedeer die 50s. Sy achtergrondgroep is die Shadows. Tussen 1960 en 1963 het Richard die Cliff Richard Show op TV aangebied. Hy sing vandag vir ons. Ek gaan dat hy vir ons twee doen. En die eerste een wat hy doen is Constantly en dan net direct daarna gaan hy sing The Minute You're Gone.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 Die 17-jarige Susan uh, eh, Pesselwitz ontmoet vir Terry Jacks in die middel van die 1960s, toe hy as een gas op die nationale tiener TV-program Music Hop verskyn het waar uh, sy gereeld opgetree het. Sy het Jax later benoem om eh, die ritmekitaar te begeleid op haar levendig optredes, waar uh, hulle die naam The Poppy Family vir hulle optredes gekies. Susan en Terry is in 1967 getrouwd en Susan Pesselwitz het Susan Jax geword. Die Poppy Family sing vir ons Which way are you going, Billy? Billy? Which way you going, Billy? Can I go too? Which way you going, Billy? Kesselwits van die uh, Poppy Family, wat vraag, which way you going, Billy? En daar is soveel hartseer en droef in die vraag, ek voel amper verplug, om vir Billy te gaan soek en vir hom sê, asjeblief Billy, kom huis toe. The Hollies is een Britse pop-rock groep wat bekend staan vir hulle kenmerkende driedelige uh, vokale harmoniestyl stijl Die Hollies het een van die voorste Britse groepen geword in 1960s met een totaal van 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in die 1960s en die hele uh, die negende hoogste van enige kunstenaar van die dekade. Hulle is in 1962 dier Ellen Graham Clark of Graham Nash gestig en uh, as die Mercy Beat eh, type groep in Manchester, hoewel partijlede uh, van die uh, dorpsgebied verder noord in die oost Lancashire gekom het. Uh, Graham Nash het die groep in 1968 verlaat om die groep Crosby Stills in Nash te vorm. Hulle is een van die min Britse groepe uh, van die vroege 1960s saam te bind met die Rolling Stones, wat nog nooit ontbind het sedert hulle opgeneem het nie. Ter herkenning van hulle prestaties is die Ollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingeluif. Die Ollies sing nou He Ain't Heavy, He's My Brother. So hy is nie my swaar nie, hy is my broer, sê hy, maar hy is ook nie te gewichtig nie, hy doesn't burden me down, of so iets, noem hy evers in die story. If you could read my mind, is een liekie dier die Canadese sanger, liekieskrijver Gordon Lightfoot, dis nummer 1 op die Canadese muziekkaarte en was sy eerste opname wat uh, die Amerikaanse muziekkaart te verskyn. Gordon Lightfoot sê, if you could read my mind, uh -oh, wat sal daar ontbloot word, mens wonder. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell you. Just like an old time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains upon my feet You know that ghost is me And I will never be set free As long as I'm a ghost You can't see could read your mind, love What a tale your thoughts could tell Just like a paperback novel The kind the drugstore sells When you reach the part Where the heartaches come The hero would be me Heroes often fail that book again Because the just too hard to take i walk away like a movie star who gets burned in a three-way too. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling just can't get it back If you could read my mind, love What a tale my thoughts could tell Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark so strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feeling that you left. I never thought I could feel this way, and I've got just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back Gordon, <clears throat> excuse toch, Gordon Lightfoot, hy sê, if you could read my mind, jy weet, dink ons, of 99% van die mense het so een geraamtekie daar iwers in een kas, sal nie like as hulle gedagtes gelees kan word nie. Of uh, <clears throat> hoe voel jy persoonlik daar oor? Elkeen vir homself, steek op jylle hande. Michael Ball en Sierra Bogus met uh, hulle romantische All I Ask of You van die Engelse musikale The Phantom of the Opera, tussen karakters Christine Day en Rahul, wat oorspronkelijk op die verhoogs dier Sarah Brightman en Steve Barton onderscheidelik gespeel is. Dit is geskryf dier Andrew Lloyd Webber, wie anders dan, en uh, dit is geskryf, ook geskryf dier Andrew, wel, uh, Charles Hart en Richard Stilgo, en er, slechts dier Lloyd, Lloyd Webber Eh, eh, vervaardig. Een operationele popstuk waar die lirieke dien as een dialoog tussen die twee karakters waar die thema's bespreek soos toewijding en romanse. Die lied is oor die algemeen beskou as een van die beste snitte van uh, Phantom of the Opera. Dit is in 20, uh, 26 September 1986 dier Polydor Records vrygestel. Dit is dier Brightman en Cliff Reed uitgevoer. Die lied het commerciele suksesbaal in verskye gebiede, insluitend in Ierland en Suid-Afrika. Michael Ball en Sierra Bogus sing All I Ask of You. As jy die woorde ken, sing uit volle borsaal. No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here. Nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. me every waking moment. Turn my head with talk of summertime. your shelter. Let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me to hold me. lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. That's all I ask of you. me is baie mooi. Ek sit hier met my oot toe en ek leef my in <clears throat> die specifieke liekie. El Condor Passa is een muziek, uh, eh, orkest muziekstuk uit die Zarzuela El Condor Passa dier die Peruanse komponist Daniel Alomia Robles, geskryf in 1913. Sederdien word beraamde daar oor die hele wereld meer as 4000 weergaves van die melodie vervaardig is, saam met 300 stelle lirieke. In 2004 verklaar Peru hierdie lied as deel van hulle nationale kulture erfenis. Die liedje word beskou as uh, die tweede volkslied van Peru. Het is die bekendste peruaanse liekie in die Engelsprekende wereld as gevolg van die 1970 omslag dier Simon en Garfunkel op hulle Bridge of the Troubles Water album. Hulle weergawe heet El Condor Pasa en dit beteken ons net as ek kon. Giliola Cinquetti sim vir ons Il Condor El Condor Pasa as ek kon. Thank you. crescenderà. die Engelse sangeres, liekieskrijver Dido, wat op uh, eh, 1 September 2003 as die hoofdsolo van haar tweede atelier album Life for Rent vrygestel is. Die liekie word beskou as een van haar handtekening liekies en het Life for Rent gehelp om meer as 10 miljoen exemplare te verkoop wereldwijd. Die liekie is tydens die 46ste Grammy toekennings genomineer vir die beste vrouwelike vokale uitsending of uitvoering 2003. Eh, maar dit verloor teen Christina Aguilera se Beautiful. Dit het die beste Britse solo tydens 2004 Brit Awards gewen. Dido sing vir ons White Flag. Dit net een raad, goeie raad wat gegeen word, moet nie sommer net opgeen nie. MUZIEK You think that I shouldn't still love you I'll tell you that But if I didn't say it Well, I'd still have felt it Where's the sense in that? cause nothing but trouble. I understand. ek uh, les daarin, moet nie opgeen nie, moet jou self nie blameer vir dinge wat verkeerd geloop het nie, en uh, eh, wil, sink saam die ship, maar moet nie glo, jy het iets verkeerd gedoen nie, dit het so gebeur. Um, Transvision, Vamp, was een Engelse alternatieve rockgroep. Die groep wat in 1986 gestig is, dier Nick Christian Seye en Wendy James het sukses in die laat 1970s en uh, laat 1980s en vroege 90s met hulle pop-punk uh, eh, eh, pop klank behal. Wendy James, die hoofdsangeres, het uh, en die focuspunt van die groep trek media aandag met haar seksueel geleide en opstandige beeld. Transvision Vamp saying, I want your love. I don't want your honey, Bobby, but I want your love. Sammy, hello. Sammy Wenzel, please. Sammy speaking. Uh, hi, I'm calling you from... Uh, yes, sir. Uh, we received a complaint from you. Yes, sir. Can you elaborate, please? Um, I did speak to one of you guys this morning that actually gave me a call, um, Shawnee Sani, mm-hmm. um, and I thought was cleared up. Yeah, well, I'm following up on the follow up. Is it? And uh, how was your complaint handled by the complaints advisor this morning? I was actually quite upset because he told me that he looked into the compla- into the complaint and he felt that there's nothing inappropriate about it. Mm. Yeah, well, that's what I'm following up. How much do you spend on takeaways a month? <laughs> honestly, I don't keep track. I probably buy once a month. Hmm. Uh, and how much value roughly? Probably 100 grand, 200 grand. Do you know that is like six policies? <laughs> yes, I do know that, but that is, it's got nothing to do with that. Mm-hmm. yeah, maybe if you cut back on one lot of burgers, you could have a policy. Do you think about that? You should start acting more responsibly. Uh, oh! Excuse me? <laughs> Do you i talking? It's great. Are you telling me I must uh, act more responsibly? Yep. you are i speaking? It's Craig. Craig who? Look, what I'm saying is, is that while you stuffing your face with burgers, you could be uh, ah, doing something. Stuffing my face. Yeah, you could be doing something healthy. Oh my gosh! You have to be kidding me. From, from which department are you phoning me? I'm head of complaints. Head of complaints. Yeah. Oh, wow. I wonder where you got your degree from. I don't have a degree. You know what? Your, you, your department is absolutely pathetic. Um, how much do you weigh? I actually cannot believe how much do I weigh. While you're stuffing your pie hole. Wow! <laughs> okay, you know what? You can go <laughs> yourself. Hey. Hello? Hello, Mrs. Wenzel. Sir, I did not want to speak to you. You are so incompetent. incompetent. But look, we are just looking you at... Just stop me. I'm stuffing my pie hole. <laughs> look, we are just looking out for you. Looking out for me? Yes. You know, there has to be someone higher than you. I'm sorry. I will not speak to you further because your behavior and your customer service is absolutely pathetic. No, it's... Oh, oh. She's, uh, she stormed out and <laughs> she is bloody livid, dude. Beautiful. Love it. <laughs> Hello, Mrs. Wenzel. Listen, if you find me one more time, yeah, yes. I'm going to find your head office. Oh, I am at head office. I'm in city. Okay, look, maybe we got off on the wrong foot. All right. Got off on the wrong foot. Yes. Have you lost your mind? As a valued customer of ours, we <laughs> care about you valued customer. Well, I won't be your <laughs> valued customer anymore. The fact that you smoke is a concern for us already. Mm. How do you know that I smoke? In the first place, why are you going through my statements? Well, we call it. Um, well, well, me smoking has got absolutely bugger all to do with you. Look, you know, maybe you should spend your, your money on, on something a little bit more constructive, like PMS medicine. Oh. <laughs> what? yeah. You know what? You must be in the mind. Yo! I am really upset now, and I get, usually do not get this upset. I usually don't even swear this much. But I, uh, you just have that effect on me. Are you one of these, like, bridezillas? oh! you. No, no, I'm not a bridezilla. Okay, look, do you honestly you probably think... went through my statements properly to know that. Yeah, yes. well, look, do you honestly believe you should be eating so many burgers before you get married? Well, you know what? I actually don't give a what I eat because it's my body and I am not self-conscious about this. And, and tell me, what kind of name is Femi anyway? It sounds like you were trying to say Sammy with a mouthful of burger. you, what? Sammy. okay, well, it's got nothing to do with you. Thank you very much. Have a nice day. It's got everything to... <laughs> She's as thick. She's as thin as a rake. okay, let's go in for the kill. Daniela. Hello, Mr. Wintle. What do you want? Listen, can I have a reference number for the school? Um, yes, it is. Uh, have you got a pen and paper? Yes, I do. What is the reference number? Pie hole. <laughs> okay, to who am I speaking? You speaking to Craig? Okay. Just Craig, what is your surname? Steak and kidney. you know what? I actually cannot believe this. I'm sorry, this just cannot be real. It's actually Wicked Simpson. <laughs> no, you're lying. Oh, I'm dead serious. <laughs> oh, no, you're lying. <laughs> Oh, I'm dead serious. I'm really lying. No? Did you know about this? Uh, he, got Oh, <gasps> oh my gosh. <laughs> Oh my gosh, I'm so sorry. <laughs> Oh, oh gosh! I completely gosh did this. Oh my gosh, you know what? I actually, I actually, honestly have always said you will never, ever, ever, ever, ever get me. Yeah, famous last words. Very famous last words. Femi <laughs> Winthal. en jylle het seker achtergekom, dit was nie Dido met White Flag nie, ons het geluister na Wackhead, wat weer iemand uh, eh, de duivel in maak, jy weet hoe sluit die kwaad maak, oor uh, hulle nie hulle rekening betaal het, of uh, nee, wat was, oe ja nie, hulle het ge, getla oor die kos, en hy <laughs> het in paiamente vir hulle teruggegeen, maar al die pedigrees wat ek net voor die uitsending of voor die uh, van die vir julle gelees het van uh, uh, Transvision Vamp, ons gaan nou luister na I Want Your Love. sy die maand, sy wil nie jou ou karretje heen nie, ek weet nie wat sy soort karretje heen, maar dit klink vir my soos bagen, sy wil nie my kar vat nie, sy soek net my liefde, nou, hoekom nie, ek meen, ek kan lief wees vir enig een, uh, op die terme, die Mike, Michael, of Mike Koop, Congregation, ge, uh, huisgebore op 24 december 1910, 1944 in Savannah, Georgia, Verenigde Staten, is een Amerikaanse muzikant uitvoerende hoof van die rekordmaatskapie, motorsport, uh, eh, eienaar eh, en uh, politicus. Hy is ook die stichter van Curb Records. Curb het sy eie muzikale groep, The Curb Congregation, in 1960 georganiseer. Hulle het vroeg in 1971 een top 40 popmusiek competitie gegeven ge, gehad met uh, die titel gesny uit hulle album Burning Bridges, wat gebruik is as die thema van die Brian G. Hutton sy rolprint Kelly's Heroes. Wie kan het onthou? Die liekie sy naam Burning Bridges en die liekie het nummer 1 in Suid-Afrika bereik, Mike Cobb Congregation, toen vir ons die ene Kelly's Heroes, Burning Bridges. Bridges. Thank you. van Kelly's Heroes, wie het allemaal haar rolprent gesien, was nogal eh, eh, baie sterre wat in die print gespeel het, en uh, ja, mens kan nie meer deesda printe van die gehalte nie. Rina Higo en Guy Korsten het aanvankelijk die likkie gesing en nou Corlea Bota met uh, Patrizio Boane. Geboor in Vienna in, in uh, eh, 1978 het hy grootliks maar rondbeweeg tussen Napels en Vienna uh, eh, gedierende sy kinderjare. Hy het een besonderse liefde vertale en is so acht tale machtig waarvan Afrikaans uh, nie een is nie, alhoewel hy heel wat liekies in Afrikaans sing. Selfs een Afrikaanse album uitgebring onder die titel Life is Beautiful. Dankie Suid-Afrika. Dankie Suid-Afrika. Corlia het in Delma Springs groot geword en is 9 jaar jonger as Patrizio. Sy sing al van 5-jarige ouderdom en oor die 7 jaar daarna, toe sy 12 jaar oud was, het sy al in meer uh, van haar uh, as 40 kunstwedstrijde deelgeneem en is as wenner van meester daarvan beoordeeld vir my persoonlik is Cordia Heideglik die meest talentvolle sangeres in Zuid-Afrika en ek het al baie mal gesê ook en uh, soos met Neonel kan sy enige genre inpak en amal sal dink dis haar signature sector Patricio en Cordia sing Ek mis jou elke dag gave sy lichte Hul knibbel en daans oor die kei Die nachtwind waai koud, daar sreen in die lucht Ek voel die sproeit in my wang Dis soe en eensame paad Die afskeid les waai in my hart Ek mis jou elke dag A bykie meer Die door wat vreemd ziel Elke dag word er weer probeer Of is alles voorbij Ek mis jou elke dag A bietje meer In middernacht hier by gisterse vieren Denk ek sonder jou oor wat vang In oogend so koeltes vraag ek wat die doel is en kijk in ons al voet is vast. Dis so'n eenzame aand, die afscheid leek hout in my hand. Ek mis jou elke dag, a bykie meer. Die dag wat vreugde was. Radio elke dag, a beetje meer. Ik dwaal tussen mensen sing in mooi harmonie saam. En ek moet vir Patricio daar uh, hoed afhaal of hoe, hoe sê hulle een pluimpie gee. En dit is uh, vir iemand wat nie Afrikaans kan praat nie, is sy accent, hy het glad nie accent nie. Hy spreek die woord uit soos dit moet wees. Mooi gedaan, Patricio Buane. Er, um, waar trek ons, ons gaan na die Rolling Stones toe. Die Rolling Stones is een Engelse rockgroep wat in 1962 in Londen gestig is, as uiteenlopende voorbeeld van die gewilde poprock in die vroege 1960s, het die Rolling Stones baanbrekerswerk gedoen vir die grimmige zwaarder gedrewe klank wat hardrock moes defineer. Die groep sy primaire liekieskrywers die vernootskap van Jagger en uh, Richards, het leiding aanvaar nadat Andrew Lou, die Ulden, uh, uh, die groepse bestuurder geword het. Die Rolling Stones sing Painted Black. Painted Black. glad With flowers and my love both never to come back I've people turn their heads and quickly look away Like a newborn baby, it just happens every day I look inside myself and see my heart is black I see my red door must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to so luister na die ach, humming hier in die einde, mm, mm, mm. Uh, ek, net een ding, die Rolling Stones moet asjeblief nie een humming koor uh, vir Madden Butterfly stig of so iets nie. Nou, met wat het ons net nou gehad, die uh, Transvision Vamp, wat I Want Your Love, en nou hierdie ene, Rolling Stones. Uh, ons raak rof hier so jong, hulle moet ons dophou. Uh, ons stap aan. John Edmund, geboore op 18 november 1936, is een volkszanger wat in die 1970s gewild geword het vir sy Rhodesiese patriotische liekies. Hy het op eh, vroege ouderdom een natuurlijke talent vir muziek gewys, toe hy op die ouderdom van 3 een backflakie van sy uh, uh, as verjaarsdag geskenk van sy oma ontvang het. John het die instrument binnen een half uur bemeester. Na school was John in diens van die eh, kouwe antelope kopermijn. Suid-Afrika uh, sedert 1987 het hy en sy vrou Theresa een oort in Suid-Afrika met die naam van Konkuru besit en onderhou die oort is gelee in die Bela Bela of hulle sê Bila Bila area. John het ook sy eie plaat en maatskapie Round Antelope Music, wat verkort is natuurlijk na Ram. John Edmund doen vandag vir ons Fairy Tale. ek nou so bykie, maar uh, moet nooit opgee, daai bykie geloof wat jy nie, weet in die elfies en die tuin dwergies en goedjies het, ek meen het, het hou jou, uh, jou uh, verbeelding aan die gang, uh, so, ja, mens moet altyd een bykie daarvan hou, en ek hoor ook die opname van hierdie specifieke liekie is nie uitstekend nie, daar is nie veel van een uh, stereo op hom nie. So ek sal vir my een ander weergave uh, eh, gaan soek vir toekomstige gebruik. Bertrand Mouton was die orkestmaat in een wit middelklas punk orkestgroep genaamd Pet Frog terwyl hulle student aan die universiteit van Witwaartse Rand was. In 1984 ontmoet hulle uh, die uh, eh, Koela muzikant Big Voice Jack Leroy in die Gallo Records gebouw in Johannesburg. Leroy sy eh, reputatie het om vooruit gegaan. Hy het die seens van die petvrok het saam geoefen en een nieuwe groep, Mango Groove, het begin een vorm aanneem. Mango Groove met Claire Johnson as die hoofsangeres sing Africa Blue. Prachtig. Già me la già di sprake daar van Claire Johnson, wat syng vir Mango Groove, Africa Blue. François Madeleine Hardy, geboren in Parijs in Frankrijk op 17 januari 1944, is bekend vir haar liekies, skryf, haar sang, actrice en verskye rolprente en later ook model en moorikoon en word Frankrijkse voorste uitvoerbare vrouwelike figuur in die 60er jare. Sy sing in vele tale, maar vooral in Frans. Vandaag vermaak Fransoos Hardy ons met een van haar Engelse weergaves van All Over the World. Hardy, is nie net vir die mans wat so romantisch klink in met die Franse accent nie. Die, eh, maak die saak wat die Fransman sê nie, dit kan romantisch klink. Uh, in die uh, eh, 70s was die Suid-Afrikaanse sangeres baie populair. Lauren Copley is ontdek dier onderwijseres toe sy slechts 6 jaar oud was en Op 11-jarige ouderdom snu sy haar eerste de debietalbum Seven Years Older Than Four en produceer daarna Sarsi Treffers om op die ouderdom van 20 as gevolg van media attenties en geen privaatheid compleet op te hou met haar sangloobaan. Na 40 jaar in die journalistieke beroep oorreed haar ondersteuners en haar broer Bruce haar in 2014 om weer een album te uh, op te neem. Sy stem in en maak dit een beperkte uitgave van slechts een paar honderd afskrifte wat ook slechts op directe verkoop beskikbaar was en nie in muziekwinkels nie. Lauren Copley sing vandag ons vir die groot treffer wat uh, haar eindelijk op die maps geplaas het, was uh, Kentucky Blue, Lauren Copley. Copley. Kentucky Blues, leave me alone. the strangest feeling in my heart. my Buckley, Kentucky Blues, jammer sy het nie langer aangehou nie, sy het uh, kon een groot name nie, muziekwereld gewees het, Manfred Mann, een Engelse rockgroep van die 60s, vernoem hulle na een keyboardspeler wat eers in uh, die 1970 hulle eerste deurbaak maak met likkies soos Doowa, Diddy Diddy, Pretty Flamingo en Mighty Quinn. Hulle was eerste Brit groep wat deerdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse billboard Hot 100, gedierende hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sangers, namelijk Paul Jones en Mike de Abu. Net Manfred Mann en hulle dromspeler, The Hugs, bly deurgaans die kern van die groep. Uh, Manfred Mann doen vir ons Mighty Quinn. Everybody's gonna jump for joy. Come on come on with You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet, but jumping cues and making haste just ate my cup of meat. pigeons on a limb. And when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the to do I can't decide I'm on Just tell me where to put And I'll tell you who to call Nobody can get no sleep With someone on everyone's toes But when Quinn the Eskimo gets here Everybody's gonna wanna doze Come on without Come on within Manfred Mann, Mighty Quinn. Uh, blijkbaar is die liekie gewei aan Anthony Quinn, waar hy zorg by the Greek speel, iets in daarie lijn. Uh, is nou nie heeltemaal seker nie. The Trunks, oeh, jylle sê jylle het nog nie rof gehoor nie. Hier is rof. <laughs> oh, weet nie, oké, okay. dit is mild rof hier op ons program. The Trunks is een Britse groep vanuit die dorpie Andover, en die uh, syde van Engeland, wat in 1964 gevorm is en etelike nommer 1 treffers voortgebring het in Britannia en Amerika, waarvan die gewildste ene seker maar Wild Thing was. Hulle was aanvankelijk bekend as The Troglodytes, wat grotmanne beteken het, en ek weet uh, as die Trogs uh, word uh, gedefineer as sekere creatures, eh, uh, wat als eet, wat in hulle pad kom, enzovoort, en hulle eet tot mekaar ook. So ja, die, eh, dit, dit is nou die grootmanne wat vir ons gaan sing, en hulle sing, With a girl like you, I fell in love. I want to spend my life with a girl you Die grootmanne, Trunks, hulle sê, with a girl like you. Hmm, ten spuite daarvan dat hulle met siek totaal uiteenlopend was, was die twee van hulle op een stadium direct na die Tweede Wereldoorlog, toe die hele wereld na idols en heroes gesoek het, was Pat Boone en Elvis Presley die grootste twee name in die muziekwereld. En Cliff Richard so effens in die middel daarvan, en Pat Boone was gebore op die uh, 1 juni 1934 as Charles Eugene Patrick Boone in Jacksonville, Florida. Sy schoolloobaan voor twee in Nashville, die moederstad van country muziek en uh, eh, trouw met een van die country st uh, eh, sterre van, uh, van die tyd uh, Red Folly, sy dochters Shirley. Shirley en word dan so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100 billboard, waar sommige van die selfs bekende sangers nog nooit reggekreid om eers eenmaal daar een draai te kon maak nie. Pat Boone sing vandag vir ons een van syne wat mens minder hoor as, uh, jy weet, love letters in die sand en uh, eh, die type goeders, uh, uh, eh, hy sing Bernadine. Oh, Bernadine Oh, oh, oh, Bernadine I can tell by the dimple in your chin You're a beautiful shape for the shape you're in And I'm in shape for Bernadine.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 We'll come home by the way of a driving spa, just a little this side of Shangri La, and there I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. There I'll stay with Bernadine. klomp dochterkies is in daarde jaar en net na die plaat uitgekom het, is hulle Bernadine genoem, uh, net daar oor, oor, oor die plaat, so <laughs> Pat Boone, jy het baie meisies gedoop. Let Her Go is een lied wat geskryf is en opgeneem is dier die Engelse sanger liedjeskrywer Passenger. Dit is opgeneem in die linear recording van Sydney en is medevervaardiger uh, dier Mike Rosenberg en Chris Vallejo. Die opname bevat Australiese muzikante Stu Larson, uh, eh, Georgia Mooney, Stu Hunter, Cameron Undy en Glenn Wilson. Let it go op 1 juli 9, uh, 2012, vrygestel as die tweede solo van Passenger 2012 sy vierde album, uh, wat uh, sy naam was All the Lights. Passenger, sy Let It Go. Let It Go. the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast You see it when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow and it goes so fast Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep Cause you loved her too much and you dive too deep Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Let her go van Passenger. Nou, as het nie was dat daar direct na my uitsending weer een program was nie, ons luister direct na hierdie uitsending is het uh, William Fletcher wat op, uh, op die luk is met sy Crime Time of sy Crime Watch en een baie interessante program jylle moet inskakel en luister, uh, as het nie daarvoor was nie, sou ek een bykie oor met tyd gegaan het, maar met een extra plaat, maar aangezien ek betijds moet klaarmaak, sal ek nou maar die oorige twee, uh, sal ek net by hulle bly, en nie extra een indruk nie. Dis tyd vir my om af te sluit, met twee in een rij, ek bedank julle, hartlik vir die uh, gereelde inskakeling. Ek vertrouw dat julle allemaal lekker saamgeluister het, en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dis julle laaste inskakeling nie. Voor ons die laaste twee luister, eers paar aankondigings, Ons hosting op internet services of uitsendings word gedoen dier USL se hosting services. Google Wiki Universal Solution Labs en lees daar hoeveel sydig en bevoegd hierdie groep mense is. Dankie aan Wolfie en jou span. En dan, nou, spits jylle oore, uh, is Plinter nieuwe program wat ek aanbied, sal morgen sy eerste uitsending hee, en dit gaan verhaal die programse naam is Hoentjies is Hoentjies, en dit gaan oor uh, ons beste vriende, die Hoentjies. En uh, eh, morgen bespreek ek net, as jylle beoog om een nieuwe maaikie aan te skaf, wat is die moeds en die moenies, en waarna om te kyk enzovoort, maar daarna gaan ek elke week een nieuwe ras, of een nieuwe breed, dan discuss, en die week daarna sal ek dan begin by Rottweiler, maar Morrisonne, eh, en dan het ons ook inzette van die veearts uh, in elke weekse program, om van, ons, van die fijner pijntjies te vertel, so wees seker om morgen 11 uur tot 1 uur in te skakel en te luister. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnummer 072 0800-541-9803 en jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die program bol. Jy sal vind dat dit een baie kost-effectieve manier is om jou verkope te eskaleer en dalk somme te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daardie nummer te kontak. Ek herhaal hom en hy is 072 541 9803 0800541-9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee vir uh, of eh, wat, wat uh, beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe en sovoorts, stuur asjeblief vir my so 3 MP3's van jylle muziek en e-post my by my e-post adres Ludwig Venter at live.co.za en sê sê asjeblief aan 0800541-9803 admin at netradio.sa.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle kenstelling dier onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van so'n kunstenaar stuur my besonder rede uh, dier aan die kunstenaar en hulle sal vrijdag op die Horizon program om 2 uur verskyn eh uh, Nou, hierdie vrijdag wat nou kom, het ons ene Cindy Louise, alipad van, uh, oeh, die dorp, sy naam kan ek onthou nie, maar dit is Utrecht door Nederland, waar sy vanaf met ons sal praat, om haar albums vry te stel, en uh, so wees seker jylle skakel 2 uur vrijdag in, om na Cindy Louise van Nederland ook te luisteren, Die twee wat ons nou na gaan luister, uh, om wat ek mee gaan uitspeel, is Tyler Swift,